Mi smo narod koji je Allah Đelešanu uzdigao islamom i kad god budemo tražili ponos u nečemu drugom, Allah će nas poniziti. ثم تكون الخلافة على منهج النبوة zatim će nakon toga biti ponovo hilafet po sunnetu Rasula sallallahu alaihi wa sallam. Otkud ti sad tolika drskost, hrabrost i snaga kaže sjetio sam se Allahove veličine معنى لحياتي قل لي أبتي ماذا تعني ماذا ماذا تعني لا أدري معنى لحياتي Zapravo nekada razmišljamo o hadisu poslanika sallallahu alejhi ve selleme da vojska koja broji 12.000 vojnika ne može biti poražena zbog malobrojnosti. Znate za ovaj hadis? Vojska koja broji 12.000 vojnika ne može biti poražena zbog malobrojnosti. Šta mislite koliko danas islamski svijet ima oni koji sebe zovu selefijama? Ima na stotinama hiljada. A nema umet to ne. Koliko ima oni koji sebe proglasi Iljasimama? Ima stotinama hiljada. Samo u Bosni imaš najmanje 20-30 ljudi koji sebe proglasi Iljasimama šeikom. أحلامي مني خذ يا أبتي كل حياتي خذ يا أبتي يا اتقوا الله حق تقاته اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله Neće nas ilahije ni dokle odvesti. Neće nas naše brade same ni dokle odvesti. Mora da nas vodi Kur'an u kome Allah tabarake wa ta'ala kaže إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون zaista su pravi mu'mini oni koji kada se Allah spominje a nema stranice u Kur'anu da se Allah ne spominje Pravi mu'mini su oni kada se Allah spomene, njihova srca zatrpere.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 to prekriju, ali je ne mogu iskriviti. Pa zato, draga moja braćo, hvala Allahu subhanahu wa ta'ala, koji nam je dao najbolju hediju Dunjaluka, a to je hidajet, to je ta prava hedija i poklon od Allaha subhanahu wa ta'ala. Tako je kad Allah dijeli hedije. Pa zato budimo zahvalni, zahvalni Allahu Đalešanuhu što nam je dao takvu knjigu. A u toj knjizi pojasnio nam kakvi treba da budemo. Pa zato sura Al-Asr je bila početna sura za sastajanje i rastajanje najbolje generacije koja je zemljom vodila pa da se i posjetimo tri ajeta, ali puno znači da ih prevedemo za one koji manje više djelomično znaju prevod ili zaboravljaju. Kaže Allah šanu u tako mi vremena, svaki čovjek je na gubitku, osim oni koji čine dobra djela, prvo vjeruju, pa čine dobra djela, pa preporučuju istinu i saburaju na toj istini neka je salavat i selam na Muhammeda sallallahu alaihi ve selleme Allahu miljenika i njegova rasula koji je druga blagodat koga Allah subhanahu wa ta'ala voli više nego sav dunjaluk i sva svoje stvorenja a zatim draga moja braću mi smo muslimani alhamdulillah To nije tvoja i moja dobrota. To je Allahov dar i Allahova milost prema meni i tebi. Ova vjera je vjera koju Allah Đelešanuhu traži od svojih robova. Pa zato, draga moja braćo, mi sada ne treba da govorimo, hajde da vjerujemo. Evo mi vjerujemo. Što ne znači da ne trebamo stalno vjeru da čistimo od svega onoga što može da, da joj pomuti ili miris, ili boju, ili okus. Ali mi treba da sebi postavimo pitanje kako dalje sa ovom vjerom, kako kročiti i do Allahu a te bareke u ta'ala zadovoljstva doći, kako ići dunjalukom, stabilno, da se ne preve padovi, kako preći sirat šuprijom koja vodi preko džehennema, što je moguće bržom brzinom. To, bude, to treba da bude moja i tvoja preokupacija nakon što smo priznali da nema drugog Boga osim Allaha tebareke wa ta'ala, a da je Muhammed njegov rob i njegov poslanik. Allah dželle šanu kaže vjernici vjernicima: "Wa zekir, fa inna zikra tanfa'u mu'minin." Napomeni ili spomeni. Posjeti jer posjećanje vrijedi mu'minima. A kaže pjesnik: "Sumiel insan min kathratin nisyan." Čovjek je dobio ime insan ili naziv insan zbog toga što puno zaboravlja. Pa zato, draga moja braćo, Nećemo mi ništa novo kazat, ali ćemo se uz Allahu Tebareke wa ta'ala dozvolu posjetiti na naše obaveze i posjetiti na znakove koje moramo dobro pratiti kako ne bi ne do Allah skrenuli negdje. Zato je ova tema, mislim da ima potrebe za njom, jer Allah Đelle wa Ala daje da našim djelom i našim islamijetom i našim radom se i drugi odazivaju, ali isto tako Allah traži od nas da budemo ogledalo drugima, pa ako drugi ne budu imali pravo ogledalo koje na sebi ima neke pukotine, pa vidi od sebe neku čudnu facu, neće moći da sebe prepozna na tom ogledalu i da ide pravim putem. Zato treba da vidimo koje je to znakove nam preporučuje Allah tebara kevo ta'ala i njegov poslanik sallallahu ta'ala alaihi wasallam. Temelj ove naše vjere vraćuje je Kur'an. Zato je on i prvi znak i prvo pomagalo koje mora vjernik da ponese sa sobom i da ga praktikuje u svome životu. Činjenica je, draga braćo, da su današnje generacije daleko od Kur'ana. Prvo smo veliki džahili kada je u pitanju Kur'an. Čak ne smatramo obavezom da naučimo 28 harfova i da budemo pismeni muslimani. Smatramo da to toliko nije baš potreba a kamoli onda dalje da živimo po Kur'anu, da ga izučavamo, da ga drugima prenosimo. Zato poslanik alaih salatu wasalam kaže Hajrukum men ta'alleme l'Qur'ana wa alleme Najbolji među vama su oni koji nauče Kur'an i druge podučavaju. Što kaže naš uvaženi hafiz, Fadil, nije lako Kur'an naučiti na pameti. I zaista nije. Ko misli da je lako ne pokuša. A još je teže sprovoditi Kur'an u životu. Ali mora čovjek. Mora ga naučiti izučavati ili proučavati ili učiti i mora ga sprovoditi u, u praksu. To je fardul ayn. A ako ga nauči na pamet, to je velika blagodat. Jer Allah tebareke ve taala u istom tom Kur'anu kaže: "Varattilil Kur'ane tartila." Uči Kur'an istramo, po tertilu. Zato, draga moja braćo, savjetujem i sebi i vama da ovaj znak ne zapostavljamo nikako. Ne možemo ići dalje ako Kur'an ne bude naša vodilja. Neće nas ilahije ni dokle odvesti. Neće nas naše brade same ni dokle odvesti. Mora da nas vodi Kur'an u kome Allah tabareke wa ta'ala kaže al mu'minuna إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون Zaista su pravi mu'mini oni koji kada se Allah spomini, a nema strance u Kur'an da se Allah ne spominje. Pravi mu'mini su oni kada se Allah spomene, njehova srca zatrpere. A kada se uče njegovi ajeti, to im iman poveća. Wa ala rabbihim yatawakkalun. Šta je proizvod toga? Oni se na Allaha oslanjaju. Pa zato, draga moja braćo, moramo znati da je Kur'an naš dostur, on je naš ustav, on je knjiga koja mora da bude naša vodilja. I zato savjetujem ovoj sahvi i ovoj omladini da se zabavimo oko Kur'ana. Da ne budemo džahili, da ne idemo na druge stvari, a preskačemo Kur'an. Jer je činjenica danas kad upitaš brata koliko provodiš na dan s Kur'anom, kaže proučim stranicu ili dio stranice. Pa misli da je to nešto plaho veliko, a u skahu potuši pola sahata. I čim preda selan, odmah traži telefon da slučajno žena nije dvije poruke poslala, a on na prvu se nije javio. I zato je primjetno, draga moja braćo, to sam puno spominjao, ali opet ću spomenuti, da u našim autima imamo ilahije 1 pa do 9 ali malo imamo Kur'ana i onda se braća vade veli ne možemo pričati kad Kur'an uči pa štaš priča dragi moj brate najbolje je da Allah priča najbolje da Allah govori ti šuti a ako imaš potrebu da nešto kažeš kad Allah završi onda ti kaže kaži samo dvije riječi sami'ana wa ta'ana čujem i pokoravam se. A nemoj da nakon Kur'ana ponovo se vratiš na grije kao da nisi Kur'an isušao Zašto, braćo, Kur'an je prvi proizvođač u strajnosti na Allahovom putu? On je proizvođač imana. Znači, neće ti se od nekog drugog dijela koji je mubah, kao što su ilahije, neće se od toga povećati iman. Kao što brat jedan u Medini gleda kako se pomiče onaj plafon i onaj krov, pa gleda onaj krov i kaže što mi se iman poveća. Ma dragi moj brate, kakva, kakav, kakve veze ima krov sa imanom? Tebi će se iman povećat, Nekad vidiš da se krov pomiče i vraća, nego kada budeš Kur'an učio. Nemoj se zavaravat, nemoj filozofirat, kakve ima iman veze sa krovom, u poslanikove džamije. On je lijep, alhamdulillah. Ali tvoj iman ima veze sa Kur'anom. Zato uči Kur'an, pa ćeš vidjeti kako iman ide gore. Dajte mi čovjeka koji uči učio Kur'an i da nakon toga kaže nešto nisam u redu. Jedino ako ima stranca u sebi. Tada mora reagovati. I mora djelovati ono što nije od prirodnosti. Kur'an, braćo, čovjeka ustabiljava na ovoj vjeri. Kur'an čovjeku odgoni sve šubuhate. Jer stalno u Kur'anu Allah tebareke wa ta'ala napominje wal aqibatu lil muttaqin a završnica pripada bogobojazima wala ta'inu wala tahzanu nemojte tugovati nemojte se žalostiti Istainu bis sabri was sala. Samo nam daje Allah te bareke ve taala smjernice. Šta treba da uradimo? To ne možemo naći ni u jednoj knjigi ako preskočimo Kur'an. A ako uzmemo Kur'an, onda smo uzeli za hablillah, za Allahovo uže. To je u stvari, to je u stvari Kur'an. Drugi znak koji nam je potreban da ustrajemo u ovoj prelijepoj vjeri i da imamo džennet na Dunjaluku, a njega, braćo, nema bez Islama, nego ima samo potišten i poražen život, jeste Kur'an proizvodi nešto, a to je slijedženje šerijata. Znači, Kur'an je dostur, ustav, koji te nagoni da uđeš u Allahu u vjeru potpuno, Kako kaže Kur'an, يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين Ovi koji vjerujete, uđite u Allahu vjeru potpuno. Slijedite šerijat, a nemojte slijediti šeitanove stope, jer vam je šeitan otvoreni neprijatelj. Pa danas ćemo čuti s naših imbera, iz naših mihraba, kako ljudi kažu, moramo biti velike demokrate. Eubu billahi mine šefan rađim, wa eubu billahi mine demokratije. Moramo biti velike demokratije ili demokrate. A šta ćemo sa šerijatom? Šta ćemo sa Allahu i zakonikom? Zato vjernik koji hoće da bude stabilan na ovoj vjeri, mora da u svoj život sprovede Allahov zakon. Mora u njegovoj kući da bude islamska država. A u toj islamskoj državi nema ni pepeljare, a kamoli neki drugi grijeha. Jer neće Allah Đelešanuhu dati stabilnost onome kome promaha od grijeha prolazi kućom. Nećete sačuvati u ovakvom vremenu kada se nudi da imaš nagradu 50 ashaba. Nećete sačuvati u ovome vremenu kada je Al-Kabilu bil-din, bil-din ke kabilul džemr, onaj koji drži vjeru je kao da drži žaravicu. Daj mi čovjeka koji je potpalio sebi paljač pod ruku i da rahat sjedi. Nema takvog. E ako hoćeš da imaš ove nagrade, da imaš nagradu 50 ashaba, ne može bez šarijata. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما tako mi tvoga gospodara oni neće biti vjernici neće imati potpun iman dok za sudiju u sporojima vašima svojima tebe ne uzmu a da zati nakon presude svojima duš, u dušama svojim ne osjete nikakve tegobe i onda se potpuno predaju. Nama teško šerijat dođe težak. Zato kad spomeneš bratu i kažeš po šerijatu ne može tako, ne može po šerijatu islamskoj državi, ani ovoj kakva ima sad na Dunjaluku, da se žena uspenje na kotač sa hijabom, kao da je uzela i pa dobrana obukla na sebe, tako se napuše, da vozi biciklo, joj se vide stidna mjesta, vide joj se tijelo. A onda brat kaže, ti pretjeruješ. A umjesto da kaže, tako je šerijat naredio, ako su mogle sarike da deru svoje ogrtače, sakrivajući se od muslimana, zar nije preče je dana da se muslimanke sakrivaju od, od hajvana, Možda je i vrijeđanje za hajvane ako kažemo da ovo ovaj ostatak 5 milijardi ljudi nisu nikako insani. Jer ona insan koji nije prihvatio Allaha da mu bude gospodar, a hajvan je prihvatio, ako kažemo da je ko hajvan, da vrijeđemo hajvana, jer hajvan je pokoran Allahu Đelešanuhu. Zato, draga moja braćo, šarijat mora biti u našem životu, Moramo sve pitati šta traži Allah i njegov poslanik. Dođeš među skupinu vjernika i kažu, pa znaš kako je kod nas je pravilo, ne mere nama svak bit emir, a maša Allah svi zabradatili, maša Allah svi klanjaju, nama treba doći neki čovjek sa strane, doći vam Mehdija ako ga zaslužite. Allah najbolje zna o ga mi zaslužiti, će doći u našem vremenu. A onaj ko slijedi šerijat, Njemu može biti Bilal Habeši, može mu biti Emir. I zaista je tako i bilo. Zato poslanik Ali Islam kaže, slušajte i pokoravajte se, pa makar vam naređivao i abesinski rob. To proizlazi da nismo otvarali puno Kur'an, jer iz Ilahija ne možemo ovako naučiti i razumjeti vjeru. Ilahije su dobre kao so, ali ako presolimo, bogami mi, bit će nas plaho žedni. Treći znak, braće, na ovome našem putu, a put je, Boga mi, dug i pun iskušenja, moraju nam poslužiti kuranska kazivanja. Jer čovjek, kada ga Allah te bareke ta'ala stavi na iskušenje, Neki kažu i ti su najopasniji gospodaru. Jesi li imao ikoga, ikoga drugog da iskušaš osim mene? To su oni koji su skroz zalutali. A ima i oni slabi koji ne izlače pouke iz Kur'ana i kažu šta se ovo dešava. Komplikuju i umaraju se da bi konstatovali šta se dešava. Koliko od nas u Bosni 92. Ne vere muslima svata ima neko na dunjalku da ga mrzi. Zato što ne otvara Kur'an. Da je otvarao Kur'an ne bi moralo da padne toliko žrtava i toliko granata pa da Bošnjo svati da ima neko koga mrzi. Zaboravio je i onu staru bosansku. S jednim vlahom kahu piješ, a na drugom sjediš uvrećiš. Što ti misli onaj što se znoji potebom, tako ti misli onaj što mu šećeriš kahvu. I tu je zaboravio. A kamoli da ne govorimo, da ne govorimo o Kur'an. Zato vjernik musliman mora da čita kur'anska kazivanja, da vidi i da prepozna prirodu ove vjere, da zna kogod bude išao ovim putem da mora imati iskušenja čudio se poslanik sallallahu alejhi ve selleme kada je ošao kod Varake ibn Naufela rođaka Hatidžinog radijallahu ta'ala anha kada mu je kazao ljudi će te napadati zbog ovoga a ja ako budem u snagi budem živ ja ću te pomoći Allahu poslanik nije znao zbog čega kad su ga volili prije Islama, sad dolazi sa nečim dobrim. Trebalo bi da ga ljudi slijede i da ga prihvate. Međutim, to je priroda ove vjere. Li uadzib Allahum munafiqina wal munafiqat. Učio je to naš hafiz večeras. Wal mušrikina wal mušrikat. Wa yatub Allahu ala al mu'minina wal mu'minat. Da bi Allah je li kaznio munafike i munatikine, mušike i mušikine. A da bi nagra, oprostio grijeh i nagradio vjernike. Hoće Allah Đelešanu da vidi ko je kazao amen tu bila kako treba. Ko je Irmi Hal dobro sažvakao i naučio i razumio ono što Allah te bareke ta'ala traži od njega. Pa mi znamo u Kur'anu da Allah Đelešanu navodi primjer Ibrahima, ali i salatu wasalam, koga Allah Đelešanu naziva ummetom, jedan čovjek. Tolika iskušenja. Ne vjeruje babu, niko ne vjeruje. Još ga nagovaraju da mora i on da bude liberalan i da popusti i da pohvali bogove i da ih prodaje. Ali on ustrajava i kaže svom babi, ja ebetila ta budu šeitan. O babice moj, ne obožavaj šeitana. Što šeitana obožavaš? Iskušenja. Pa ga Allah Đelešanu stavlja na tolika iskušenja da biva bačen u vatru. Ali Allah Đelešanu naređuje, on je gospodar Ibrahima i vatri. Naređuje toj vatri da bude brdan o salama, da bude hladna i prijatna za njegova roba Ibrahima. Pa kad to čitamo, kazivanje, kad čitamo kazivanja o poslaniku sallallahu alejhi ve selleme kada čitamo kazivanja o Musavu alejhi selam o Junusu o Lutu i o drugima onda sami sebi kažemo pa ko si tri dragi moj brate kada su oni koji su Allahu Đelešanu najdraži morali da prođu ovakav put ko smo ja i ti zato pouke i kuranska kazivanja nam daju energije da znamo da je ovo trnovit put i da je on put Allahovi poslanika i oni koji, ga, koji slijede put iskušenja, ali zato valja u džennet doći. Valja u džennet, braćo, doći. I svak će u džennet ko od, osim oni koji odbiju. Pa nemojte biti od oni koji odbijaju. Dalje, draga moja braću, bez dove ne možemo dalje. Oružje na koje se ne može embargo uvesti od strane oni koji ne vole muslimane, jeste dova. Allah Đelešanu ti daje priliku da ga moliš, a on je onaj koji dove prima i da se eleke ibadi anni, fa inni qarib, uđivu da'vete da'i da da'an. Kada te moji robovi za mene upitaju, ne kaže reci ja sam blizu, nego kaže ja sam blizu. Odazivam se svakome onome kome moli. I zato kaže islamski učenjac da dova nikad neće biti odbijena ako u njoj nema grijeha i nema širka. More biti sa njom samo tri slučaja. Ili će Allah te bareke odmah primiti ili će ti sa tom dovom neki musibet omaknut ili će ti Allah te barek evo tala pohraniti tu dovu za sudnji dan kada ti bude jako bitna mi bi možda sada volim na dunjalu kada nam Allah odmah primi dove ali Boga mi bolji su oni koji mogu osaboriti i kazati gospodaru stavi je u moju rafu dobrih dijela tamo pa da na sudnjem danu iskoristim jer u daru ahirati hajru wa abqa onaj život je bolji i vječni ovo je samo ad dunja daru liman dara lehu dunjaluk je kuća ko kuće nema ima li životinje da nema kuće na dunjaluku pita im rava on stanije pa će ti kazati odmah ima i on kuću a ti pogotovo pogotovo sad posle rata se prave malo veće kuće Vjerovatno kad budemo dočekivali Ansarije za Rim da imaju žesu snest. Ako bude takav nije tišala dobro je. Zato, draga moja braćo, nemoj da budemo škrti. Tižimo ruke, pogotovo kad Allah prima dovu. I onim vaktovima, kada se dova ne odbija, molimo Allaha Đelešanuhu. Pogotovo ovih dana. Wallahi nema snage ovaj umetni ruke da digne toliko nas je gre pokvario. Toliko nas je dobrota naša pokvarila da nemamo snage da skrušeno Allahu ruke dignemo. I vidiš brata između farza i kameta ili kameta i farza prije toga kako se igra telefonom i štima sebi posebnu melodiju a neće sa Allahom da porazgovara. Zato, draga moja braćo, osobina Selefa je bila se stalno Allaha Đelešanu molili. Pa kaže jedan tabin, meni kad bi nestalo soli, ja bi padni Allahu na seždu i kaži, gospodaru, nemam soli. Pa bi odmah iz Tuzle dođi kila odnekle, jel da? Allah dadne, jer Allah upravlja i sa solanom onom u Tuzli sa ostalima na Dunjaluku. Pa zato, ako nam bude glutava hrana, molimo Allaha da nam dadne soli. I molimo Allaha Đelešanuhu da promijeni naše stanje. Zato onaj koji je bio bolji od mene i od tebe, koji je najbolji, stalo je Allaha molio dovama, Allahumma ja mu kalib al kulub, thebit kalbi aradinik, o ti koji ustabiljivaš srca ljudi moje ustabili na tvojoj vjeri. Jer dobilo je srce kalb od kallebe i u kallibu, prevrše se. Pa odjednom hoće neki šer. I zato mi kada čovjekom razgovaramo, mi se samo formalno u oči gledamo. Mi se njegovom srcu obraćamo. Ali ako je šeitan zaključao i stavio kilt i ključeve odnio sa sobom, bit će teško. Ali ako je ključ ubravi, malo je lakše. Ako nije kilt spojen, još lakše. A možda je samo vlaga nekakva, pa je vlagu još lakše istirati. Zato Allaha molimo, braću, dova je srč i badeta. Čovjek je najbliži Allahu, kako kaže poslanik Ali Sanan, kada je na sečni. Pa zato uvećajemo naše dove. Pogotovo dove koje treba da praktikujemo svaki dan. Zato je naš Bošnji ostavio dovu i sve sada prebacio na Fatihu. Veli, ako ne znaš, more li Fatiha? Pa ako ne znaš, more Fatiha i ne zna Bošnji ništa drugo nego Fatihu. A ne zna šta Fatiha znači. Da zna šta znači, obožao bi Allaha Želešanu, brzio bi židove i kršćane i bio bi na pravom putu. Dalje, draga moja vraću, sljedeći znak koji nam se pali pred nama jeste zikr Allaha da spominjemo puno. To je osobina pravi vjernika. Stojiš na semaforu i onako i onako moraš da pratiš gužvu i čekaš kad će biti proširenje na Dunjaluku, postao Dunjaluk tjesan zbog grijeha. Zato Allaha puno spominje. Valah i malo vidim među nama da smo bogobojazni ljudi koji vole toliko ibadete djelimično volimo i to je, alhamdulillah, dobro. Međutim, nije dovoljno. Treba vjernik da stalno bude u zikru Allahu tabarake wa ta'ala. Da Allah stalno spominje. Subhanallah, wala hawla wala kuvvete, Allahu akbar. Da stalno bude u dobama i da stalno bude u zikru. Jer zikr smirije čovjeka. Hoćeš da budeš postajan na Allahovom putu. Znaj da te neće oni tegovi gore ustabiliti kada ti zažviždi i poviš glave, nego će te ustabiliti vikr, a dobri su i tegovi. Ako budeš jak mu'min, draži si Allaho slabog mu'mina, ali znaj, bez vikra se ne ide dalje. Jer Allah dželle veala kaže: "Ja ejuha ladina amanu, iza laqitum fi'atan fasbutu wadhkurullaha kaseera la'allakum tuflihun." O vjernici, kada dođe do sudara ili sukoba sa nekom nevjeričkom skupinom, budite postojani. A kako ćete biti postojani? Puno Allah spominite da bi pobjedili, da bi uspjeli. Ako ti tada treba zikr, ako ti tada treba da Allaha veličaš, onda je priče da ga veličaš i da mu budeš zahvalan kada ti je dobro, jer mu'min je takav kako kaže poslanik alejhi salatu vesselam a'jaban li amri mu'min in amrahu lahu kullu khair čudan li je vjernik i njegovo stanje je zaista čudo i uvijek izađe na dobro ila asabatu darra sabara fa kana khairan lahu wa ila asabatu sarra šekara fa kana khairan lahu ako ga zade si kakav darar kakav kakvo iskušenje on se strpi pa ga Allah zato nagradi Ako, ako mu dođe kakva dobrota, on šukr čini Allahu te bareke wa ta'ala, pa ga Allah će da ponovo zato nagradi. Zato pogledajmo i Kur'an je pun primjera. Šta je rekao Ibrahim a.s. kada je bio u vatri? Hasbi Allahu la ilahe illahu. Šta je kazao Junus a.s. La ilaha ila ente subhanaka inni kuntu min avvalimin. Šta je kazao? Jusuf a.s. ako nije zikrio i kazao Allah. Znači u teškim momentima i kada treba da ustrejemo i da ne padnemo na iskušenjima, moramo Allaha tebareke bareke wa ta'ala puno spominjati. Dalje, draga moja braćo, moramo voditi računa da idemo pravim putem. I često razmišljam, subhanallah, kako je divna sura Al-Fatiha. Što je više čovjek uči sve